bab 20 Ing dina Minggu nalika isih esuk umun-umun dadi isih peteng Maria Magdalena lunga menyang pasareane Gusti Yesus Ing kono Maria weruh watu tutupe guwa pasarean mau wis sumingkir saka ing panggonane Mula Maria nuli mlayu goleki Simon lan sekabate Gusti Yesus sing dikasihi banjur kondo. layone Gusti Yesus wis dicupuk wong. Aku ora ngerti ana ing ngendi olehe nyelehake. Petrus lan sekabat sing dikasihi Gusti Yesus mau sanalika nuli mangkat menyang pesarean. Wong loro mau padha mlayu, nanging sekabat sing sijine playune luwih rikat ketimbang karo Petrus. Mulane tekane ing pesarean luwih dhisik. Bareng nginguk ing jero pesarean, sekabat mau weruh lawon kafan ana ing gunung nanging dheweke ora terus mlebu Simon Petrus sing tekani Gary terus mlebu ing pesarean Petrus weruh lawone kafan sumeleh ana ing gunung nanging kacu sing ditalekake ana ing mistakane Gusti Yesus ora ana ing gunung kacu kuwi wis lempitan sumeleh pisah, karo lawon kafan mau Sekabat sing teka dhisik mau uga banjur mlebu ing pesarean. Weruh kuwi mau kabeh teman percaya. Nganti wektu kuwi para sekabat durung padha ngerti apa sing katulis ana ing kitab suci yen Gusti Yesus bakal wungu saka ing seda. Sawise kuwi para sekabat mau banjur padha mulih. Maryam isihkari kari ana ing ngarep pesarean karo nangis. Sajrone nangis Maryam bungkuk karo nginguk ing jero pesarean. Maryam weruh ana malaikat loro ngagem sandangan putih. Malaikat loro mau padha lenggah ana ing panggonan sing mentas kanggo nyarekake layone Gusti Yesus. Malaikat sing siji lenggah ana ing pernahing mestaka. Sing sijine ana ing pernahing samporone Gusti Yesus. Para malaikat mau padha ndangu marang Maryam. Ibu, yogene kowe kok nangis? Wangsulane Maryam. Wonten tiang ingkang mendhet layonipun Gusti kawula. Lan kawula mboten sumerep wonten pundi anginipun nyelehaken. Sawise matur mengkono Maryam nuli mengo, sarta weruh Gusti Yesus jumeneng ana ing kono. Nanging Maryam ora ngerti yen kuwi Gusti Yesus. Pendangune Ibu, ya gene kowe nangis. Kowe goleki sapa? Maryam ngira wong kuwi juru taman. Mulane kandhane, "Pak, menawi sampean ingkang mindah layonipun Gusti kula saking ngriki, wonten pundi nggen sampean nyelehaken? Mangke badhe kula puruki mriku." Gusti Yesus nuli ngandika, "Maryam, Maryam banjur noleh, banjur muni nganggo basa Ibrani, rabuni tegese guru. Gusti Yesus ngandika, "Aja ngepok aku, awit aku durung sowan marang ramaku. Lunga, nemoni sedulur-sedulurku kandhanono. Aku arep sumengko sowan marang arsane ramaku, ya ramamu, ing arsane Gustiku lan iya Gustimu." Maryam nuli mangkat ngandani para sekabat yen dheweke wis ketemu Gusti Yesus. lan ngandhakake welinge mau kabeh Ing dina minggu kuwi uga nalika wayah bengi para sekabate Gusti Yesus padha ngumpul ana ing sawijining omah lawang-lawange dikunci kabeh awit padha wedi marang penggedene wong Yahudi Tumadaan Gusti Yesus rawuh ing tengah-tengah e por sekabat mau, karo ngandiko. Tentrem rahayu ana ing kue kabeh. Sawise ngandiko mengkono, nuli nedaake astane, lan lambunge. Bareng weruh Gusti Yesus por sekabat mau padha bungah banget. Gusti Yesus nuli ngandiko sepisan meneh, marang para sekabat mau. Tentrem rahayu ana ing kowe, kabeh. kaya dene nggonku diutus dening Sang Rama. Mengkono uga aku ngutus kowe. Sawise ngendika mengkono, para sekabat nuli padha didamoni karo dipangandikani. Padha nampanana roh suci. Menawa kowe ngapura dosane wong, dosa mau uga diapura dening Gusti Allah. Lan menawa kowe netepake dosane wong, dosa kuwi uga ditetepake dening Gusti Allah. Tomas, sing uga ketelah Didimus utawa wong kembar kuwi panunggalane sekabat rolas. Nalika Gusti Yesus ngetingal marang para sekabat, Tomas ora melu ngumpul. Mulane para sekabat liyane nuli marang Tomas. Aku wis padha ndeleng Gusti. Nanging Tomas mangsuli, Yan aku durung ndeleng tilasing paku ing astane lan durung demek tatu sing ana ing astane mau nganggo trijiku dhewe sarta durung ngrayang lambunge nganggo tanganku aku durung ngandel Wolung dina sawise kuwi para sekabate Gusti Yesus padha ngumpul meneh ing omah mau Tomas uga ana Lawange kabeh padha dikunceni nanging Gusti Yesus mlebet lan jumeneng ana ing tengah-tengahe para sekabat mau karo ngandika Tentrem rahayu ana ing kowe kabeh Gusti Yesus nuli ngandika marang Thomas Delengen tanganku endi drijimu sing arep kok nggo ndemek tatu ing tanganku endi tanganmu grayang ana lambungku kowe aja mangu-mangu nanging percaya Thomas nuli matur marang Gusti Yesus Gusti kawula Allah kawula Gusti Yesus banjur ngandika marang Thomas Opo nggonmu percaya kuwi mergo kowe wis ndeleng aku? Begja wong sing padha percaya senajan ora ndeleng aku. Isih akeh mujizat-mujizat sing ditindakake dening Gusti Yesus ana ing ngarepe para sekabat sing ora kasebut ing kitab iki. Olahe ditulis ana ing kitab iki supaya kowe padha percaya yen Gusti Yesus kuwi Sang Kristus, putrane Allah. lan supaya serana percayamu Kui kowe padha urip merga saka pangwasane.